Liburuak burdin sareen aurka proiektua gauzatzen ari da Amaia Enbut, Kiribil Kompainia eta hainbat laguntzaileekin ari da. Libanorat joanen dira apirilaren hirutik emezortzirat, siriatik ies eginduten aurren biziaren alaitzeko, artearen erakaskuntza bultzatzen ari da Libanoak gobernuzkanpoko erakunde bat, han egontzen dura urtia Priseski Amaia Enbut egitasmoaren abia pundua aipatu dio lehenik Pampi Merkapideri abia puntua da uste dut eh, denak bezala gizartean impactatua izan naiz uh, eh, siriak populuak bizitzen duen eh, larderiarekin ger, bizitzen duten gerla eta eta kasualitatez telebistan azaroan uh, 2006an ikusi nuen Berni Bonvoisenen dokumental bat deitzen dena Parol d'enfant refugie sirian au Liban ikusten alda interneten eta erreski, eta unek eh, zinez zerbait sortu daut, eh, gogo bat, aratioaiteko eta zerbait egiteko. Eh, Ola hasten baitu bernik, egiten du, j'ai le cul mon canapé depuis des mois a regarder ces gens zerbait inen zuela, eta bergauza piztu zaut. Hara, beraz, gogo handia haratioaiteko ikusteko ea zerbait eten alginuen nuenez, artea eta horrekin kompainiako kideei aipatu diet, bonra, joan, joan nahi nuke, zerbait muntatzen balitz, ados zirezte uh, eh, berritzabiatzeko nerekin eta eta baietz. Beraz, otsailean, 2008ko Otxailean, uh, aste opor bat hartu dut eta harat joan iz, uh, eh, Libanorat, artean, kasualitatez Berni Bonvoazen uraukanuen telefonoan, eta mm, eta alaikere pixkat beldur bain nintzen, eh? egia erraiteko ez da errez, eh, emazte bat naiz, bakarrik, alako erri batetarat eh, gainera joaiten nintzen tokirat zahale daitzen da, eta da Libanoko ekialdean, da ogoita ma bost kilometrotan siriatko mugatik. Beraz, eta han oino gerla zen, biziki eh, azkarki. Beraz, bon, eh, pixkat beldur nintzen, Fem, beldur, ez eh, sinesten nuen eta gogoa nuen, baina bermementuan ez nuen arrisku berezirik hartu nahi. Eta horra, berni voazen horrek, errantzautan eh, ez ez, eh, bera ibilizela hilabete oso batez, ez zela arriskurik, emazte entzat ere ez, hara, eta beraz joan nintzen bai. Gizon hori, egan behar da, ezaguna dela, beste uh, arglo batean? Bai, uh, bon, eh, egia erreteko nik ez duen ezautzen, <laughs> baina musikariak eta ezautzen dute Trust eh, garaiko kantaria da. Berni bon bazen, ta orain filmak egiten ditu. Beraz, itzordu, arzen duzu ONG bateko uh, kide batekin, bo ez duzu baita ez bada izen deiturarik? Ez, horra, uh, Berni bon dokumentalan, ikusten dugu Maria, Maria Asi bat, uh, daitzen dena, Maria Asi, ONG Beyond, beyond da ujunago eh, inglesez, eh, zuzendaria. Eta hor, emazte horrek eh, erakusten zuen, bon, laguntzen dituztela dela aurrak eh, bai eskolar mailetan eta eta mm, sendagaiak banatuz eta baina nere artean, lotura hundia zutela artearekin. Beraz, nahi nuen ONG horrekin ahimanetan sartu, biziki zaila, ez eh, bainoen elbiderik, ez nuen deus, eta nik gainera ez dut Facebook eta txarana izolako gauzetan. Eta mm, azkenean Libanoko zahale begiratu nituen hotelak, eta zuzendariak jixak eh, bat, biziki gixakoa, eganion begira ez ditut lortzen, eta harek, sekatuz, <laughs> atse mandaut maria aziren zenbakia eta mail bat. Hora, beraz, deitu nituen, ez nuen neho jarrapatzen behine, eh? mailak bidali, eta amar buruan, erantzun batuko nuen, yes, ok, you can come. Eta horra, <laughs> beraz, eh, ba, ba joan Eta ala, eltzen zirela, beraz, Libanorat, eh, amaia, eta hor beldur pixka bat bat duzu, horreik, eh, ez dakizu, mail horri fidatzen zira bakarrik, eta arribatzen zira uh, aireporturat. Bai, bon, diendek eh, pentsatuko dute ero puntuak <laughs> bai, erdi eroan aizela horien ez banuen ere berni bonkoa zenen... Eh, Ora, berni voazen izan noen telefonan, errantzautan etzela arriskurik, eta bos minutaz uh, aipatu za, zautan ango jendea. Ikusiko duzu, ONG jende horiek, behinan soragarriak, umanoak, aspalditik ez dutolako pertsona igurutzatu, bon, sekulako um, goraipenak, eh, beraz, bonra konfiantza egin diot, eta joan naiz, eta egia da, hotelan bo arribatu naiz, gauaz, lo egin, eta biaramun baukanuen mail bat, eh, yes, okay, and uh, eh, Riyad will eh, come to catch you at the hotel ez nakien nor zen riad, bederatzitan, eta bederatzitan etzen nehor. Eta hor egia da, bon, <laughs> bakarra nintzen, hotelan ere, ez da, ez da geago ez da nehor, eta beraz hotel pixka bat fantom, eh, uh, eh, olako batean, bakarra, hor nuen gisar, eh, eta goitatzen nuen, eta hor bai burutik berzait, uff, eta ez bada heldu, bombe ez bazen heldu zakit, <laughs> ikusiko nuen, eta lorden baten buruan batu da gizon bat, uh, eh, riad zela eta amaia renbila heldu zela eta arekin joan naiz. Hor, riad horrekin eltzen zira beraz uh, eh, ONG horren lekurat, horren piskat kokatuko dugu, eh? Libanoa nolako errialdea den, eta nun kokatuak diren siriar horiek, zenta hainitza ainitza, hainitz errefusatu badira. dira. Ordan Libano erritiki bat da, ni uh, noski egazkinez harri naiz behuterat, hor uh, taksi batekin joan naiz zahalerat, beraz eki alderat, uh, zakit irurogoi kilometro edo badira, irurogoi tamar uh, eki aldean da, eta gero eh, izan behar dira egun kilometro behut eta mugaren artian, zenta gero ogoita bost kilometrotan siria da, eta ikusten nuen, eh, siriako muga. Eh, hara, beraz, erritiki bat da, uh, badituzte lau milioi guti gora bera biztan le mementuan Libanon, gero bat da hainitz munduan bizida, kampo, Libanotik kampo, painan lau milioi, eta badituzte bi milioi eterdi errefusiatu jen erritipi hortan. Beraz, ahigarria da, oartu bergira gu eh, eh, populazio erdia baino gehiu refusiatuak dituzte. Eta erraiten zitaten anintzelaik bi milioi bederen siriak. Mugak idekiak baitira. Beraz, siriakak joaiten, uh, joaiten aldira ez dira bate, ez da, ez da paretarik, ez da isirik, ez da etortzen aldira. Eta gehi palestindara, gehi beraz betidanik izan da erri ba, ajera iten diona errefusiatuari. Gero onartu behar dut, senditu dudala ni haurek bakarrik aste bat ez basatuta, ba, asten direla tensione batzuk izaiten. Adibidez, Richard eh, hori, utaliko buruzagiak, bon, ura, sentiarazten ninduen, bon, untsada etortzia siriara urrentzat, bainan badirela ere Libanon arazoak eta noski uh, uraren eh, kutsadura badute, uh, jendeek ba aurraek eta lan egiten dute, beraz la, lanak hartuak direla, horra arazoak dituzte, gainera maila dutela eka horiek egizipituak dira Libanan, Libano eskola publikoan. Beraz horre gaindituak dira, baituzte uh, gelak bete-beteak, esiria jumea initz, eta. Eta klase sozial desberdinak bentsatzeko da, nun, kokatuak dira hor eh, siriak eh, errefusatuak e, idian berean edo nola kokatzen dira? Ez nik ikusi dutana dira bidonbil ez dakit nola gaiten den euskaraz olako alolakoak dira. E, imaginatu behar dira futbol edo jutbizela ipilaka eta e- oialesko etxez beteak plastikaz egina. Eh, bakarrik behin joan nahi zoen jikoekin, horra eh, lurra da, ez, ez dute, ezakite, ura duten, e-, ere, eh, bizikizikina, horra oialezko etxetikitiki bat plastikaz egina, zurez, horra baldintza bizikitsarretan dira, eta horiek denak dira iriaren inguruan. Eta um, jenden haratunatak badira, ordean denetana? zahale irian ibiltzen nintzen, eta egia da emaztean zat, ez dela inungo arazorik, eh? Eh, badira emazteak eh, biziki makiatuak, biz, feura biziki uh, pomposa eta ibilki karrikan, eta bermeenton baitzu musulmanak uh, um, oialarekin, beraz denetaik bada, beraz promenatzen nintzen zahale irian, eta hor bai ikusten ditu, Be, ez, ez dut eh, errefusiatu eh, berezirik ikusi ikusten dituzu eskale batzuk, edo aurrak zigarretak saltzen, edo olako gauzak. ONG horiek nun kokatuak dira? Orduan, ONG gehienak eh, irian bertan kokatuak dira. Eta hoi arazo bat da errefusiatu entzat, behar baitute eien eh, akampamentutik a, joan, atera eta irirat joan, ba horra diru laguntzak edo janaria edo eskatzeko, gainera erraiten zidaten uh, UNESCO eta horiek denak ba, esten zituztela bulegoak uh, bostetan, horra. Aldiz, ONG hori, uh, berni bonbozenek aipatzen zuen atani ahemanetan sartu naizeiekin, libandar ONG bat da, libano osoan ari dena, eta heiek lehen aldikotz dute kampamendu erditara joaitia eta heien kampamendu bat sortzia hor erdian. Hara, eta hoi egin dute, eta hala da, joan naiz, eta duzu um, mm, kampamendu ez eh, bizikia ondia, ez dakit, bi futbol zelaiakoa, grillaje zinguratua, agora, bada zaindari bat gauta egunez, uh, ateka ala esten, beraz ez zira hola sartzen al, eta hortan, um, berni bonbozenen dokumentalan ikusten dira oialezko etxeak, UNICEF edo prestaturik, eta hor, ni arribatu nintzelaik, uh, zure ziren, Eh, eh, burdina eta zura beraz eraikial izan zuten zerbait bekio eta hor dituzte errezibitzen aurrak egunero goizetik ahats, eta aurrak heldu dira oinez, edo bizikletez, edo eiek eh, ere itzuriak antolatzen dituzte otoz aurrak biltzeko. Eta zer egiten dut hor eh, kurtsuak hartzen dituzte? Bai, orduan eh, ONG horrekin uh, eh, kurtsuak hartzen dituzte, uh, jatrapaz eskoler deitzen dutena, psikologoa ikusten dute, denak segituak dira, familiak ere, eta uh, oida berezitasun bat ONG horrek obligatzen ditu, uh, eh, kakotxen artean, baina ala da, arte zerbait egitea. Eta psikologoak ditu bideratzen, egan ez zuk proposatzen hauzut kantatzia. Azuk ah, behar badan, zer kientziatu behar zinuk, eta zuk eskulanak. Eta beraz, aur guziak baitu jatrapaz skoler, bainan aktivitate bat, eh, eta nik ikusi dut korala taldea, antzerki taldea, eta bikainari direnak. Eta gero lortu dutela eskola maila behitz uh, lortz, uh, behar eskuratzia, ba orduan, ba doazte dibano eskola publikorat, autobusez, bainan, heldu dira, uh, goizez hor ikusi dituteien aktivitateak iten, eta gero joiten ziren eskolarat. Hmm. Hortan da sartzen bera zure papela, uh, eh, zure uh, lanbidea baita orai, uh, lotura bat, ordean, ikusi duzun dokumentalean, hor uh, zen zure rola. Bai, ez dakit nire jola hor zenez, baina bai, senditu dut, uh, a, ONG horrek, horrak, antarazten baitu horrak, antzerkian ar, ar, arazi, ejan nahi baitu, sinesten dutela, eta sinesten dute artearen eh, podere edo indahari, uh, eh, Maria zuzendariak, uh, eh, bizikiongi horreitzen naiz, uh, ginen, erakusten zidan neska bat, uh, ez dakit, uh, mabia mairu urtekoa, sekulako ihiarekin, uh, belagitar eta, eta erraiten zautan ikusten duzu neska hau, jaz batu zauku, bere aita ikusi du hiltzen, bere aintzinean. Arribatu da, etzen gehiago mintzatzen, ez zuen gehiago jaten, begira zazu orain zigia duen, bahau kantatzen baitu. Eta, eta konbentzitua zen orta, eta nire, beraz sinesten dute hortan, eta, eta nik ere, beraz, bon, baginuen berba zer egin elgarrikin. Oian, zuk zer eh, ekarri duzu hor zer hartu duzu... Eh... Nik hartu dut, uh, zer hartu dut, hartu lehenik um, sekulako um, indarra, Zenta naiz eta geha ezagutu, gauza frusak ezagutu, bizi baldintza bizik izailak izan, ez da hotz egiten zuen guzti, banik ihia atseman dut aurrak eh, hor ikusi dituzten aurrak nire ganaldu ziren, irriz karkailaka hasten ziren, ez bainoen lortzen Mohamed erraiten, ez, ez tutoino lortzen, <laughs> eiekin antzerkian saiatzen nuen, jokoak egin ditugu, badute, eh, badute eh, bizi, bizi eta bizi, bizitzeko gaitasun handi bat, uh, resilienz da dena, eh, frantsesez eta beraz horra ez dira bate, uh, eh, benik ikusi, bai, bon, doika izan behar dituzte, hien mementuak, baina horra bizia bada, eta eta uros dira, eta, eta nahi dute bizi, eta antzerkiko tipi bat, hor, uh, ere bere aita ikusi du hiltzen bere aintzinean, eta eta uh, daut inglesez, nik nahi dut aktorea izan, handitutan eta horra, baituzte ametsak, baituzte uh, beraz horra, hau biziki importantea da erraitia ere, eta imaginatzen aldugu dena pobre, dena gaizki, dena noski pobre dira baldintzatxarretan, baina irria badute. Eta jo, ba, labur egiteko, eh, uh, eh, ONG urren... Eh, eta duen uh, eh, persona horrek galdegin dauzu berdin eh, zerbait egiten alzinuenez berezia edo eta hor da kiribil txarzen ere eta baduzuela proiektu bat ondoko hilabetetan. Bai, hor duan eh, Joda, uh, Maria laguntzen duena, Jok errantzautan eh, egin dituztela nik pentsatzonen berba ikusgarri batzuk emanen dituela kampamentuetan edo lako. Eta errantzatez ez ez hori dena egina dugu, nahi ditut gauza berriak beraz berria nuena eta maletan hartu nituen amak bat, ziren aur albomak. Uh, albomak dira aur liburuak ilustratuak. Eta da arteari maiz aurrak duen lehen uh, eh, ahemana artearekin. Hori erakutsi diot jori, uh, eh, espikatuz beha bat bo irudimen aldetik bikaina da, eta ipuinetan sartzen da auja beraz eskapatzen da, baina ere baditu positatea initz, auja bilakarazten alduzu idazle, bilakarazten alduzu ilustratzaile, bere, biru, bere liburua sortzen aldu, sekulako indarra du, eta bosegitan ulektu ulertu dut, ranat bai hori nahi dut. Ez baitute, libururik ez dute deus mementuan Beraz, gu urtea pasatugu liburuak biltzen, erosten, selekzionatzen, zer hartuz, da noski arabiak ez dira, eta gureak ez, beraz hartu ditugu andana bat izkuntza gabe, bertze andana bat frantsesa ja, joan bainiz Montreuil, eh, abenduan Montreuil liburua soka, aur liburua soka internazionalerat, eta hor baziren argitaletxe batzuk arabiak frantsesa, beraz, bi eh, izkuntzeko liburuak atseman ditugu, eta batzuk frantsesez eta euskaraz, eta hor uh, labur pentsiki bat ezari diegu bu, bukaeran urak dezaten. Beraz, i, proiektu bat hau da, liburuak bildu, liburutegi uh, altzairi do mueble txiki batzuk erosi, eta harat gauza guzi horiekin, eta muntatuan liburutegi soko txiki bat, uh, e, aur albomen inguruan. Bigarrena da noski formatu angoien dea zer da alboma bat, nola erabiltzen alda, nola kondatu, nola konda arazi aurrei, eta nola bilaka, bilaka aurra ilu, uh, idazle. Eta bertze proiektua, bertze bat potoloa, uh, nahi luke jok joan gaitezen kampamenduetarat, ne hor abisatu gabe, eta hor antzerki, edo dantza, edo nik dakita zerbait eskaini, jendeek pasa dezaten eh, mementu poetiko bat, bainan jendea sajaraziz ere, ez bakarrik ikusle egonez. Beraz, formatuko ditugu edo eh, elgarrekin eramanen dugun proiektu bat da, hango uh, gazte batzuekin, edo zahar, ez dakit, ez baita tutadinen, eta muntatuko dugu zerbait, eta esperimentatuko dugu. Joan engira akampamentuetarat, eta ikusiko, ea lortzen dugun jendea horbiltzerat, jendea egoterat, entzuten edo begiratzen, eta gero saharazi jendea joko batzuetan, edo antzerki, edo dantza joko batzuetan. Epe batzu finkatu dituzia? Bai, ordan joan berginan azaruan, baina gibelatua izan da, beraz hor bagoaz apirilan, apirilaren irutik emezortzira, bi haste usoz, aratioa ara iten gira, horren guzien egiterat, eta filmatuko dugu, hori importantea da, al, aipatu dugu aldudarrak bideo um, elkarteari, interesatuak dira, uh, markot xiribarn presda gurekin etortzeko, etxe ere uh, seguraski albadu, eta beraz filmat bat mundatuko dugu, horra, eh, artea euskal herrian, eta artea han, eta ze, horra, uh, mami zerbait uh, idatziko dugu. Proiektu gaundia, eta horren laguntzeko gainerat eh, uh, baitira fresak pentsu dut deia egin dituzi eh, erosketa horiek eta beste eta bidaiak eta pentsu dut hainiz eh, fres bai, bat direla? Bai, proiektuak baditu bergoi mila, bergoi eta mar milako aurrekondu bat. Äh, noski egazkina, anloegi, indianaria, äh, formakuntzak, albumak, muebleak, ben, dena. gei materiala filmaiteko, uh, äh, etxek nahi luke dron bat eros dizagun, obekio izaiteko, bon, bai dira sekulako fresak. Uh, fresak uh, aipatu hain zin, justu eran hainuen ere, partaidea initziz itugula proiektu hortan ez du bakarrik kiribilek eramaten, eh, kiribilda bultzatzailea, baina lan egin dugu urte osoan hor uh, teatro paraizorekin, egoaldeko kompainia batekin, formazio horiek muntatzen, eta hemengo partaide batzuk urbildu dira, bilkura batzuetarat eh, lanola um, mm, teatre de chimeretik etorri dira uh, kompaini desirt Mario Dilrigo bizik ezagutua dena albometan lan iten duen emazte bat, uh, akitania osoan, ba, etorri da, horra, okandugu alaik ere laguntza. Horra, eta fresendako, ba, bai, fresak baditugu, ango enzeak normalki loa edo eskainiko gaitu, baina ez dut ahasoino konfirmazioa, baina gisa usiz crowdfunding bat eh, bulsatuko dugu, horra, eh, bederatzi mila euro eskuratu nahi ginituzke eh, um, proiektua puntiaraneo eramateko, eta bertze gauza bat proiektua ez da hortan geldituko. Noski bagoaz bi hastez, baina bi haste biziki guti da, eta azietiki batzuk ezariko ditugu, agian uh, eh, uh, eh, eh, pusatuko direnak, eta beraz noski uh, proiektua da hor bihaste, baina da urgunago joan ez, gure proiektua ditaike gero formatu ditugunak, ba, zer gaitik ez ginaraziunat, zerbait bizitzerat, eta ondoko urtean gu behitzioa itia, eta horra epeluzerako... Uh, ongi pasatzen bada, ez bada ongi pasatzen, maun behortan utziko dugu, baina ongi pasatzen bada epiluzerako proiektu bat eh, litaike. Mhm. Izaiten halko du, segipen bat, ez dakit kiribilen uh, webgune edo xare uh, sozialetan edo... E, bai, ordan uh, Fabien da hortaz okupatzen, webgunea egia erraiteko aspalditik ez dugu behitu, ez gira oso onak komunikazioan egia erraiteko. Beraz, eh, bergin ginoken horbait eh, hortan laguntzeko, ez baitugu aski lan zen. E, bakro jada dosier bat muntatzen dugu, bideo batzuk sartuko ditugu, eta noski, krofuningan ezari dugu e, emaiten duenak eta nahi duena, eh, bost euro edo amar edo berroita amar edo geio, ba segituko gaitu. Egan nahi baitu, han Libanon izanen girelaik, eginen dugu e, emaile guzien zerrenda bat, eta ez dut ganen egunero, eta berbalan petuak izanen gira, baina bi egunetaik edo idatziko dugu, argazki batzuk hartuko ditugu, eta bidaliko dugu, hola segitzen alko dute, ba horra, eh, nola pasatzen den proiektua gero filma, filma bat eginen dugu, beraz hor ere bi euro eman duenak edo eun edo mila filmaren lotura ukanen du interneten, gero begiratzeko filma, horra, beraz hori ongida da, eta gero ustu ezagri dugula eun eurotik goiti, ba unek DVD-a eskuratuko lukela etxerat, baina horra. Noiz arte da EPA, diru laguntza egiteko, finkatu zieia da? Bai, abiatuko ginuke prinsipioz krofundinga uh, eh, otxailaren amazazpi edo emezortzian eta lau hasteko epea da. Beraz, lau haste horien, beraz, eh, ez dut kalkulatu, baina uh, eh, otxailaren emisortzian asita, ginen da, martxoaren uh, bat, bi, iru, lau, bai, doika, martxoaren emisortzi domeretzi arte posibitatea izanen da, bai. Bo, midesker amaian ebut, zetasun guzi horiek emanik, eh, kuraia uh, desiatuko dauzu egu ere eh, proiektu batera maiteko, eta ongi bilda dira, uh, jendea motibatu ere laguntza ekartzeko. Eh? Bai, ba, midesker zuei, esker deneri.